Äh, wir haben etwas Besonderes, was wir jetzt erstmal uh, machen wollen. Wie, äh, wie viele von euch erinnern sich an Kevin oder wir kennen Kevin? This is Kevin's last Sunday here. He's been here das for almost a year. hier, war hier fast ein Jahr. And we're saying goodbye to him. Und wir verabschieden uns von ihm. Uh, or let's say, do we, how do we do this? Uh, see you later. Yeah, yeah, yeah. ja, man sieht yeah. sich. Yeah. Not goodbye. Um, Kevin uh, has been serving. He came here to just serve and to learn. Kevin ist hierher gekommen, um zu dienen und zu lernen. And he's, I know he's been serving. Und ich weiß, dass er gedient hat. Uh, and and he says he's been learning too. Und er hat gesagt, er hat auch was gelernt. We want to pray for him, and we have a little gift for him. Wir wollen für ihn beten und wir haben ein kleines Geschenk für ihn. We've given him a, a little uh, Testament in German, so that wir he haben, comes back to Germany. Wir haben ihm ein kleines deutsches Testament gegeben, <laughs> äh, neues Testament gegeben, damit er zurückkommt. And then we have a notebook here that we would like you to, uh, those of you who know Kevin, go ahead and write something in it and. Uh, say goodbye or something and do it in German so that he has to learn. Und wir haben auch ein Notizbuch hier, wo ihr euch alle eintragen könnt und ihm schöne Wörter schreiben und schreibt es auf Deutsch, dann äh, kann er das weiter lernen. But let's uh, let's pray for Kevin. Lass uns für ihn beten. Father, we just pray your blessing on, on this man of God. Vater, wir bitten deinen Segen auf diesen Mann Gottes. That you will lead him in every way. Dass du ihn leitest auf jedem Weg. And that your purposes will be accomplished in his life. Und dass deine Absichten erfüllt werden in seinem in Leben. Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Thanks. And we also we also want to say goodbye to Bart. I'm sorry. Und wir, Bart, stand up. Und wir sagen auch Bart Come on up here too, Bart. Bart has been here for a month. Bart war hier äh, einen Monat lang. I don't have a New Testament for him. <laughs> Ich habe kein Neues Testament für ihn. We have some children's Bibles. No, no, no. Aber wir haben die Kinderbibeln dahin. <laughs> no. Uh, he's been here for a month. This is his last Sunday also. Er war einen Monat hier, das ist sein letzter Sonntag. He, he's really serving with SFC and that's why we as a church didn't do anything, but er, I want to say goodbye as a er church. Er dient mit, mit SFC, deswegen hatten wir mit als Gemeinde nicht so viel zu tun. Bless you Bart. Thank you for your service. Wir segnen dich, bald. Danke für deinen Dienst. Gott, wir segnen ihn und wir bitten, dass dein Segen in seinem Leben fließt. In Jesu Namen. Amen. Danke, Bart. Good morning. We're in the third session of our last uh, of our series of messages. Guten Morgen. Wir sind hier am im, im dritten Punkt unserer Serie Um, this is the last. Uh, this is the last in this series of messages. Ähm, der letzte Punkt in dieser ähm, Serie der Botschaften. The last tile, yeah. der letzte uh, Teil. The first one we had were now the whole. Let me start from the very beginning. The whole thing is all about us being transformed. lass mich am Anfang anfangen. Das Ganze geht darum, dass wir verwandelt werden sollen. Many times there's a big gap between what we want to happen in our lives Oft gibt es eine große Lücke zwischen dem, was wir haben wollen in unserem Leben and what actually does happen. und zwischen dem, was dann auch tatsächlich passiert. We want God to be alive in us. Wir wollen, dass Gott in uns lebt. We want his character in our lives. Wir wollen, dass sein Charakter in unserem Leben We want to fulfill his purpose for us in this in this world. Wir wollen seine Absichten für uns ähm, und in dieser Welt erfüllen. But many times we find ourselves with a gap of not actually being the people God wants us to be. Aber oft finden wir uns selbst, dass äh, da wieder, dass wir gar nicht die Leute sind, die wir eigentlich sein sollten. Bible says very clearly that uh, the fruits of the Spirit and, and, and being like Christ are, are certain things. Äh, die Bibel sagt uns ganz klar ähm, die Früchte des Geistes und ähm, wie man Christus ähnlich ist. And, and that love and joy and peace and, and gentleness and meekness and goodness. Can you remember that? Und das Liebe yeah, und Freude you, you und Frieden und Sanftheit. Meekness? I don't know. Meekness, uh, meek. meek. Uh, humble. und Bescheidenheit. Yeah. Although, yeah. Ah, it, it doesn't matter. well, I could go through it again. <laughs> Yeah. But um, all of these things, and sometimes when we look at our actions, those are not our actions. Alle diese Dinge sollen ja mit uns sein, aber manchmal, wenn wir auf unsere Verhalten schauen, dann ist das nicht der Fall. So the big question is how do we actually experience that in our lives? So ist die große Frage, wie können wir das erfahren in unserem Leben? So in our first session we said number 1, let's look at where we really are. So in unserem ersten Teil haben wir das angeschaut, wer sind wir denn wirklich? Let's not pretend that we're something we're not. Lasst uns nicht so tun, als wären wir etwas, was wir gar nicht sind. You know, Jesus Christianity is being Christ-like. Christsein bedeutet Christus ähnlich sein. And, and this is how our lives should be. Und so sollte unser Leben sein. I should not have to say to myself, Jim, love that person. Ich sollte nicht zu mir selbst sagen müssen, Jim, liebe diese Person. I should have that love in my heart for people. Ich sollte diese Liebe in meinem Herzen haben für Menschen. Because Christ lives in me weil Christus in mir lebt. And so I should not have to try to manage my behavior. Ich sollte also nicht äh, mein Verhalten irgendwie ändern müssen. I should be able to just live out Christ-like character. Ich sollte einfach fähig sein, Christus-ähnlichen Charakter auszuleben. But many times we're not there. Oft sind wir aber nicht an diesem Punkt. And so how do we get there? Wie kommen wir denn dahin? The first step is to realize where we are. Der erste Schritt ist, uns muss klar werden, Where, wo, wo bist du? Wo wir stehen. Yeah, wo wir stehen. And then how much of Jesus is really living in us? Und dann wie viel von Jesus lebt denn wirklich in uns? The next the next session. How come that's not working now? Hold on here. Battery. Well, you're going to have to take it. You got it? Number 2. Um, how can we actually experience that change? der zweite Teil, wie kann man wirklich diese Veränderung erleben? How, how can it actually happen in us that we change? Wie kann es in uns geschehen, dass wir uns verändern? Uh, hold on, Veronica, we're not passing those out yet. Okay. Um, this is what I asked last week. Das habe ich letzte Woche gefragt. And so I want to ask you right now. Und so möchte ich euch jetzt fragen. Does anybody remember what we spoke about last Weiß week? irgendjemand noch, worüber wir letzte Woche If you were in the gesprochen first haben? service, please don't answer. Wenn ihr im ersten Gottesdienst heute schon wart, dann antwortet <laughs> nicht. Okay, last week we talked about when we see our actions not being good, what should we do? Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wenn wir sehen, dass unser Verhalten nicht gut ist, was What- sollen wir dann tun? What's the first thing? Was ist das Erste? Anybody? Okay, that, that's close. tun? That's Das close. ist nah dran. That's number two. Das ist aber Nummer zwei. That's number. What would be number one? There it is. Nummer eins ist, was passiert in meinem Herzen? Remember, when your actions are not Christ-like, don't focus on your actions. Erinnert euch daran, wenn euer Verhalten nicht Christusähnlich ist, dann konzentriert euch nicht auf euer Verhalten. You real, you need to realize there's something in your heart going on wrong. Euch muss klar werden, das ist irgendetwas in eurem Herzen, was nicht stimmt. So step number one, realize it's a heart issue, not an action issue. Also Schritt Nummer eins ist, euch muss klar werden, es ist eine Herzensangelegenheit, keine Verhaltensangelegenheit. Number two is repent. Die Nummer zwei ist dann Buße tun. And what does repent mean? Und was uh, bedeutet Buße tun? Did, were you here? You weren't here last week. Du warst But you were close, gar nicht man. da und du weißt oh. das. Meine Güte. Okay, no, don't don't tell what repent means because I, uh, uh, let's try to get this from the. So sag uns das nicht. Das sollen jetzt mal die anderen sagen, was Buße bedeutet. Okay, anybody? What what did I talked about repentance last week? Oh no! Do I have to preach this whole message Muss ich again? das jetzt alles nochmal von Come on, predigen? we're going to do this again. Äh, wir machen das I'm going back to number two. Also Nummer No, no, no, no. Come on. Okay, Repentance is not just crying and being sorry. Buße bedeutet nicht nur ich weine und es tut mir leid. And so what we need to do is ask God to change our hearts. Also was wir tun müssen ist Gott bitten unsere Herzen zu verändern. So that we move another direction, a different direction. Damit wir in eine andere Richtung gehen können. Then the third thing. Und die dritte Sache. Very important. We have faith in the grace of God to change us. Sehr wichtig. Wir haben Glauben an die Gnade Gottes, dass er uns verändern I'm not putting faith in my ability to change me. Ich setze kein Vertrauen in meine Fähigkeiten, mich zu verändern. I put faith in God's grace. Ich setze Vertrauen in seine, in Gottes Gnade. His undeserved favor, his undeserved power. seine unverdiente Gunst, seine unverdiente Kraft, that comes in my life and it changes me. die in mein Leben kommt und mich verändert. So that's where my faith goes. Da geht mein Glaube hin. And I and, and, and you specifically put faith in that. Und genau da rein muss man speziell den Glauben setzen. In this area of my life where I'm failing. In diesem Bereich meines Lebens, wo ich versage. I believe you, God. Ich glaube dir, Gott. To come and to give me the power to be different. Dass du kommst und mir die Kraft gibst, now the, anders zu sein. Now the third lesson. Jetzt die dritte Lektion. Once we're there, how do we stay? Also das erste war, wo, wo, wo sind wir? Once we have new life, let's go ahead Wenn wir das erkannt haben und neues Leben haben, how do we stay there? Wie können wir da bleiben? How do we keep that new life that we have. Wie können wir dieses neue Leben behalten, was wir and that, haben? and that's my lesson this morning. Und das ist heute meine Lektion. Okay, and uh, let's let's look at the first point here. Lasst uns den ersten Punkt anschauen. Uh, that we need a renewed mind, or, or, there needs to be a renewal that takes place in our lives. Dass wir einen erneuerten Sinn brauchen. Wir brauchen eine Erneuerung, die stattfindet. Romans chapter 12 verse 2. Römer Kapitel 12 Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. There is a biological thing that happens to us when we um, do things. Es gibt eine Bio einen biologischen Ablauf, der passiert, wenn wir Dinge tun if we if we do something over and over actually there's chemicals in our brain that cause a certain pattern to be formed Wenn wir etwas immer wieder tun, dann gibt es äh, chemische Reaktionen in unserem Gehirn, ähm, die das dazu führt, dass wir uns auf eine bestimmte Weise verhalten. Also fangen wir an, uns auf diese Weise zu verhalten, obwohl wir gar nicht darüber nachdenken. And the Bible is very clear that there needs to have, uh, be a complete change happening in our minds. Und die Bibel sagt ganz klar, es muss eine komplette Veränderung in unserem Denken Äh, vollzogen werden. Many times we want to do what's right in our heart, Oft wollen wir ja das tun, was richtig ist in unserem Herzen, but our minds and our and, and, and our brains are programmed a certain direction and we automatically act that way. aber unser Denken und unser Gehirn sind auf eine bestimmte Weise programmiert und wir müssen uns dann so verhalten. So if we're going to stay in this new life that God has given us, Wenn wir also in dem neuen Leben bleiben wollen, was Gott uns gegeben hat. Which I believe he brings to us. Was ich glaube, dass er das zu uns bringt. I'm not just sharing with you theory. Ich äh, teile ja nicht nur Theorie mit euch. I'm, I'm telling you how God has changed me. Ich sage euch, wie Gott mich verändert hat. When I put faith in him. Wenn ich Glaube in ihn setze. When I have repented and said, God, change my heart in this area wenn ich Buße getan habe und gesagt habe, Gott, äh, verändere mein Herz in diesem Bereich, new new things come into my life. dann kommen neue Sachen in mein Leben. But those new things have to be maintained or kept. Aber diese neuen Sachen müssen festgehalten werden. And so I have a, uh, we all have a tendency to go our old way again because that's how we're patterned. Also wir haben so eine Tendenz, unseren alten Weg zu gehen wieder von neuem, weil das so ist, wie wir angelegt sind. Das ist so ein Muster. We, we have this. Uh, uh, we're formed it that way. Wir sind auf diese Weise geformt. And we've got to break that old form. Und wir müssen diese alte Form durchbrechen. And so we do it with a completely new way of thinking about things. Und das tun wir mit einer neuen, ganz neuen Art, Dinge über Dinge zu denken. You know, the old way of thinking is is uh, if uh, if somebody does something against you, you stand your ground and you stand against that person. Das alte Denken ist zum Beispiel, wenn jemand was äh, gegen dich tut, dann, ähm, dann widerstehst du dem und, und bist dann eben gegen ihn. Wenn jemand dich angreift, dann musst du zurück angreifen. We have to have a new way of thinking. Wir brauchen aber eine neue Art des Denkens. If we're going to stay in the way that Christ wants us to live. Wenn wir in der Weise bleiben wollen, wie Gott wie Christus möchte, dass wir leben, things have to change up here. dann müssen Dinge im Kopf sich verändern. And so, how does that happen? By the Bible. Und wie passiert das gemäß der Bibel? It happens through worship. Es passiert durch Lobpreis, through prayer, durch Gebet, through meditating upon upon the things of God. indem man über die Dinge Gottes nachdenkt. And then from hearing from people who, who have experienced change in their lives. Und auch indem man von äh, Menschen hört, die Veränderungen in ihrem Leben erlebt haben. And letting those things fill our minds. Und diese Dinge sollen unser Denken füllen. Uh, there's a scripture in Philippians. Uh, I don't have it here, but uh, it says. Uh, whatever things are good, whatever things are right. Es gibt so eine Schriftstelle in Philippa, die habe ich jetzt hier nicht, aber da steht eben, äh, was auch immer gut ist, was auch immer richtig ist. And it, and it goes on and says some more things. Und noch mehr Dinge werden da genannt. And it says, think on these things. Und da steht, denkt über diese Dinge nach. This is the way we need to be thinking. Darüber müssen wir nachdenken. Not the old thinking. Nicht das alte Denken. So there's some changes that have to happen in our thinking structure. Da sind also Veränderungen, die stattfinden müssen in unserer Denkstruktur and how we're looking at things. Wie wir Dinge anschauen. Uh, 2 Corinthians chapter 3 verse 18, we have it here. 2. Korinther Kapitel 3 Vers 18. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bilde von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, also durch den Herrn, den Geist. And so our hearts have to say this, I want to be like Jesus. Unsere Herzen müssen sagen, ich will wie Jesus sein. I want to see him ich will ihn sehen. What his character is like. Was, wie sein Charakter ist. How he lived. Wie er gelebt hat. And this is my model. Und das ist mein Vorbild. The Olympic athletes are not my model. Die olympischen Athleten sind nicht mein Vorbild. They're wonderful people. Das sind tolle maybe, Leute vielleicht. Maybe. But that's not my model. Aber das ist nicht mein Vorbild. The, the, the beautiful girl on the magazine, that's not my model. Das schöne Mädchen auf no, der course, Seite der Zeitschrift natürlich nicht mein Vorbild, also sowieso nicht. I'm speaking like a girl. Ich habe jetzt mich in die Lage eines Mädchens versetzt. That bodybuilder man is not my model. Dieser Bodybuilder ist nicht mein Vorbild. Bill Gates is not my Bill model. Bill Gates ist nicht mein Vorbild. Jesus. Jesus. And the more we look at him, und je mehr wir ihn anschauen, the more we focus on him, the more we become like him. Je mehr wir uns auf ihn konzentrieren, desto mehr werden wir wie And so we need to fill ourselves up with a new thinking. Wir müssen uns also selbst erfüllen, auffüllen mit einem neuen Denken. The second thing is is uh, kind of obvious. Die zweite Sache ist ziemlich offensichtlich point number two is that we need to just stay. We need to decide that we're going to stay where, where Christ has changed us. Wir müssen entscheiden, dass wir da bleiben in, in der Position, in die Christus uns hinein verändert. We're going to read uh, John chapter 15 verses 5 through 8, mhm. 5 eh, and 8. Wir lesen Johannes Kapitel 15 Verse 5 und 8. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht. Denn außer mir könnt ihr nichts tun. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringet. Und ihr werdet meine Jünger werden. Staying is very important. Bleiben ist sehr wichtig. Um, you can get something, but then and, and become something, but then not stay there. Du kannst ja was bekommen, aber oder was werden und bekommen, aber dann kannst du da vielleicht nicht bleiben. Last week I said that it's very easy to live in the flesh. Letzte Woche habe ich gesagt, es ist sehr leicht im Fleisch zu leben. Because it's just natural to us. Weil das einfach so natürlich für uns ist. It's natural for us to want to uh, be revengeful for somebody who's hurt us. Es ist natürlich für uns, dass wir uns an jemandem rächen möchten, der uns verletzt hat. It's natural for us not to forgive. Es ist für uns natürlich, nicht zu vergeben. So that's the easy way to live. Das ist die leichte Art zu leben. But when God changes your heart, we have to decide, I am going to stay in this new way. Aber wenn Gott dein Herz äh, verändert, dann entscheidest du, ich möchte in, auf diese Art bleiben. There's so many things that try to make it, to move us out of, of, of the new way. Es gibt so viele Dinge, die äh, versuchen uns aus diesem Weg rauszubringen. Anna, let's let's go with this next slide here. Und dann gehen wir hier weiter mit dem nächsten. And, and so I want to I want to just ask, how do we stay? Und dann will ich einfach fragen, wie können wir darin bleiben? You know that here we've we've got a lot of enemies. Wir haben viele Feinde. Uh, we've got a lot of things trying to push us away from what God wants for our lives. Wir haben viele Dinge, die uns wegdrücken wollen von dem, was Gott für unser Leben The Bible clearly talks about someone called the devil. Die, Bi die Bibel spricht ganz klar über jemanden, der Teufel heißt. And the devil is not just a cartoon. Und der Teufel, der ist nicht, nicht, nicht so, nur so eine Comicfigur. There is a spiritual enemy Er ist ein geistlicher Feind, who does not want Jesus Christ to be alive in you. der nicht möchte, dass Jesus Christus in dir lebendig ist. We have the enemy of our own flesh. Wir haben den Feind unseres eigenen Fleisches. Our own desires want to go ways sometimes that are different than Christ's way. Unsere eigenen Wünsche wollen oftmals auf, äh, in eine Richtung gehen, die sich von dem unterscheidet, was Christus für uns möchte. Sometimes old friends want us to go ways that are not Christ's way. Manchmal wollen auch alte Freunde, dass wir Wege gehen, die nicht der Weg von Christus sind. The culture we live is is constantly screaming at us about ways that are not Christ's way. Die Kultur, in der wir leben, die schreit uns dauernd an, dass wir in eine Richtung, in eine, auf eine Weise leben sollen, die nicht Christus gemäß ist. So, I want to ask the question: How do we stay? And I'm I'm going to answer it to you. Und ich möchte nochmal diese Frage stellen: Wie bleiben wir? Und das werde ich euch auch beantworten. So here's how we stay, everyone. Also, It's so very können wir important. bleiben. Number three, let's go up with number three. We need to have a fighting faith. Wir brauchen einen kämpfenden Glauben. Now that doesn't mean a faith that fights against people. Und das heißt nicht, dass der Glaube gegen Leute kämpft. That means a faith that is strong enough to stand up and say, I have decided I'm following Christ. Es bedeutet ein Glaube, der felsenfest bleibt und sagt, ich habe entschieden, mit Christus zu bleiben. And I know this is a battle. Und ich weiß, dass das ein Kampf ist. And I'm ready for war. Und ich bin bereit für den and Krieg. I have decided I am following him. Und ich habe mich entschieden, ich folge ihm. And I'm going to stay in him. und ich werde in ihm bleiben. I'm not going to go out uh, even with all those pressures to go somewhere else. I'm not going to go outside of him. Und selbst wenn noch so viel Druck auf mich ausgeübt wird, was anderes zu machen, ich werde nicht aus ihm herausgehen. Let's read 1 Timothy here. 1. Timotheus Kapitel 6 Verse 11 bis 12. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren Sanftmut des Geistes. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen worden bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. So there's a good fight of faith that we need to be doing. Es gibt also einen guten Kampf des Glaubens, den wir tun müssen. Um, I am not fighting to get from God ich kämpfe nicht darum, etwas von Gott zu bekommen. Face, face Aber der Kampf, dem ich gegenüberstehe, ist, dass ich in Gott bleibe. I am going to battle to to maintain to hold on to what he has given to me. Ich werde kämpfen, damit ich das behalten kann, was er mir gegeben hat. If we become passive, wenn wir passiv werden and we don't rise up in this faith, und nicht in diesem Glauben aufstehen, then it's gonna, things will be stolen from us. dann werden Dinge von uns genommen werden. The enemy will come along and push us out of Christ. Der Teufel wird kommen und wird uns außerhalb von Christus We live by faith. Wir leben durch Glauben. Christianity is a faith. Christsein bedeutet Glauben. I believe in him. Ich glaube an ihn. I believe he lives in me. Ich glaube, dass er in mir lebt. And I'm going to stay there. Und ich werde da bleiben. Now, there's two important words we need to we need to uh, grab a hold of in this fight of faith. Es gibt zwei wichtige Wörter, die wir ergreifen müssen in diesem Kampf des Glaubens. The first word is no. Das erste Wort ist nein. And I'm going to go through a few scriptures. Let's Und go to the next scripture. Ich gehe jetzt durch ein paar Bibelstellen durch. That, that, that show us where we need to learn how to say no. Die uns zeigen, wie wir lernen, nein zu sagen. Let, let me give you an example first before we go here. Lasst mich euch erstmal ein Beispiel geben, bevor wir das machen. If someone came into your apartment. Wenn jemand in deine Wohnung käme. Or your house. Oder dein you Haus. Have a house, whatever it is. Was auch immer du hast. And they knock on the door. Und klopft an die Tür. You answer the door. Du öffnest die Tür. They push it open und sie drücken die Tür auf. and they come in and they say, I'm taking over. Und sie kommen rein und sagen so, ich übernehme jetzt hier. I'm going live here now. Ich werde jetzt hier leben. What would you do? Was würdest du tun? You'd call the police probably. Du würdest vielleicht die Polizei rufen. But you would definitely say no. Aber du wirst ganz bestimmt nein sagen. You're not going to live here du wirst hier nicht leben. They come in and they try to take your beautiful stereo. Die kommen rein, wollen deine wunderbare Stereoanlage Say, hey, I'm taking this home with me. Und sagen, ja, ich nehme mir das jetzt mit. What are you going do? Was wirst du tun? You're not going just stand there. You're going say, no, you're not. Du wirst nicht nur da rumstehen, sondern du wirst sagen, nein, das werdet ihr nicht tun. And if you would just stand there Let me teach you, you should say no. Und selbst wenn du da nur stehen würdest, lasst mich euch beibringen, ihr müsst auch nein sagen. If somebody's going to takes something that does not belong to them, you need to learn to say no. Wenn jemand etwas nehmen will, was ihm nicht gehört, dann musst du lernen, nein zu sagen. Some of us do not know how to say no. Manche von uns wissen nicht, wie man nein sagt. And so something comes along in our lives that is not Christ-like. Und dann kommt irgendwas in unserem Leben vorbei, was nicht Christus ähnlich ist. Certain feelings come up in our inside of us. In uns hoch. Certain desires and passions. Bestimmte Wünsche und Leidenschaften. And those things begin to try to control us. Und diese Dinge fangen an zu versuchen, uns zu kontrollieren. And we don't know how to say no. Und wir wissen nicht, wie man Nein sagt. You are a new person in Christ. Du bist eine neue Person in Christus. You need to fight the good fight of faith. Du musst den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Und sagen nein, ich werde in Christus bleiben und das ist mein neues Leben. And I'm not going to go the other way und ich werde einen anderen Weg nicht einschlagen. So let's read some scriptures here. So lasst uns ein paar Schriftstellen lesen. We're, we're going to go through about uh, four of them right in a row. Also hintereinander weg vier davon. Galater 2 Vers 20. Ich bin mit Christo gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleische, lebe ich durch Glauben, durch den, an den, so durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Galater 5, Vers 24. Die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Römer 8, Vers 13. Denn wenn ihr nach dem Fleische lebet, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Und Kolosser 3, Vers 5. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Hurerei, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, welche Götzendienst ist. There's so many things that we need to learn how to say no to. Es gibt so viele Dinge, wo wir lernen müssen, Nein dazu zu sagen. I'm not gonna be there. Ich werde da nicht hingehen. That's not how I'm gonna act. Ich werde mich so nicht verhalten. I am a new person in Christ. Ich bin eine neue Person in Christus. And I'm gonna live in righteousness. Und ich werde in Gerechtigkeit leben. Not in the old ways. Nicht auf die alten Weisen. Now, uh, there's an, one, another word. We need to learn how to say yes. Und wir müssen, es gibt noch ein anderes Wort. Wir müssen auch lernen, ja zu sagen. And and and here's the scripture, uh, Romans chapter 13, verse 12. Und hier ist die Schriftstelle dazu. 12, uh, 12 14. Römer Kapitel 13, 12 bis 14. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tage nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern ziehet den Herrn Jesus Christus an und treibet nicht Vorsorge für das Fleisch zur Erfüllung seiner Lüste. So I'm going put on the armor of light. Ich werde also die Waffenrüstung des Lichts anziehen. And I'm going put on Jesus Christ. Und ich werde Jesus Christus anziehen. It's by grace. Es ist durch Gnade. We don't deserve this. Wir verdienen das nicht. But we can live in righteousness. Aber wir können in Gerechtigkeit leben. And he gives us the power to do that. Und er gibt uns die Kraft, das zu tun. So I say no to the wrong. Also sage ich zu dem Falschen Nein. Say, yes, Lord, Und ich sage, ja, Herr, lebe in mir. To to Und ich komme zu dir, um in dir zu leben. So no es ist nicht nur, dass man zu allem Nein sagt. Yes right. Es ist auch, dass man Ja zum Richtigen sagt. Ich werde in Gerechtigkeit wandeln. Now the last point I have so, der letzte Punkt, den ich habe, is that we also need to find the right supporters in our lives. ist, dass wir auch die richtigen Unterstützer finden müssen in unserem Leben. God has never intended for us to live this Christian life alone. Gott hat nie für uns beabsichtigt, dieses christliche Leben allein zu leben. He calls us together as a body, each one of us as individual parts. Er ruft uns zusammen als ein Leib und jeder von uns ist ein individueller Teil. I love this scripture in, in Ephesians where it describes the body of Christ. Ich liebe diese Schriftstelle in Epheser, wo er äh, die, den Leib Christi beschreibt. Epheser Kapitel 4, Verse 11 bis 13. Und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Vollendung der Heiligen für das Werk des Dienstes für die Auferbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Manne, zu dem Maße des vollen Wuchses der Fülle des Christus. Now this isn't only referring to just uh, pastors or, or, or, people in uh, vocational ministry. Dies bezieht sich nicht nur auf Pastoren und Menschen, äh, die einen, einen Dienst der Berufung, einen Berufung zum Dienst haben it's referring to the body of Christ. Es bezieht sich auf den Leib Christi. We all come together and we all work together. Wir kommen alle zusammen und wir arbeiten alle zusammen. And we help each other. Und wir helfen einander. You're, we're a strength to each other. Wir stärken einander. We can be strengthened by church services like this. Wir können gestärkt werden durch Gottesdienste wie diesen by small groups. Durch kleine Gruppen. We can come together in small groups and help each other. Wir kommen zusammen in kleinen Gruppen und helfen einander. We can bring encouragement and and and and wisdom. Wir können Ermutigung und Weisheit bringen. We can have individual friends who stand with us in life. Wir können individuelle Freunde haben, die mit uns stehen im We can be open with them with our fears and our and our worries. Und wir können uns ihnen öffnen mit unseren Ängsten und unseren Sorgen. We find mentors. Wir finden Mentoren prayer partners, Gebetspartner, counselors, Seelsorger. Whatever we need, was immer wir brauchen. We need to be willing to reach out and be able to find supporters to be able to help us stay in Christ. Wir müssen bereit sein, uns auszustrecken und Unterstützer zu finden, die uns helfen, in Christus zu bleiben. God wants us to be transformed. Gott möchte, dass wir verwandelt werden. We can be transformed by him. Wir können verwandelt werden durch ihn. By grace we are saved through faith. Durch die Gnade sind wir errettet durch Glauben. Now that I've said it many times here that word saved means to become whole and complete. Ich habe es schon viele Male gesagt, das Wort gerettet bedeutet, man ist ganz und vollständig. It also means it's talking about going to heaven, but it's even about being complete here. Es bedeutet auch, dass wir dann in den Himmel gehen später, aber es bedeutet auch, dass wir hier schon vollständig sind. It's by grace. Durch Gnade. We don't have the power to do it ourselves. Wir haben nicht die Kraft, es alleine zu machen. But God can do it. Aber Gott kann es tun. Through faith. Durch Glauben. God come and do it in me. Gott komm und tu es in mir. And as he does that work in us, und während er das Werk in uns tut, then we decide I am going to stay in him. Entscheiden wir, ich werde in ihm bleiben. I'm not going to go out. Ich werde nicht da raustreten. He is my life. Er ist mein Leben. And I'm going to let him live fully and completely in me. Und ich werde ihn vollständig in mir leben lassen. That's my desire for you. Das ist mein Wunsch für the euch. The apostle Paul prayed this prayer. Der Apostel Paulus hat dieses Gebet gebetet. He said, I pray for you. Er hat gesagt, ich bete für euch, that Christ might be formed in you. dass Christus in euch Gestalt gewinnt. And that is my prayer for you today. Und das ist mein Gebet für euch heute. That Christ will be formed in you. Dass Christus in euch Gestalt gewinnt. And that you will remain in him. Und dass ihr in ihm bleibt. Let's pray. Lasst uns beten. Father, thank you for your love. Vater, danke für deine Liebe. Thank you that you it's it's all about your power. Danke, es geht vor, einfach nur um deine Kraft. Your power is, is, is what changes our hearts. Deine Kraft ist das, was unsere Herzen ändert. Your power is what changes our minds. Deine Kraft ist das, was unser Denken ändert. And today we decide to stay with you. Und heute entscheiden wir, mit dir zu bleiben. Because we know that in you is life. Weil wir wissen, dass in dir das Leben ist. And we want that life. Und wir wollen dieses Leben. So God, we just ask you to help us to make solid, strong decisions. Also bitten wir dich, Gott, dass du uns hilfst, starke, unverrückbare Entscheidungen zu treffen. Teach us to say no. Lehre uns, Nein zu sagen. And teach us to put you on and to stay in you und lehre uns, dich anzuziehen und in dir zu bleiben. And help us to be open with each other to be able to find support for our spiritual lives. Und hilf uns offen miteinander zu sein, damit wir Unterstützung bekommen für unser geistliches Leben. We want to be like you, Lord. Wir wollen sein wie du, Herr. We want you to live in us. Wir wollen, dass du in uns lebst. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Um, I do have handouts, and you can take those now. Ich habe hier noch Verteilzettel, die könnt ihr jetzt nehmen. I know everybody would be reading them if I had them out there. Ich so wollte I, sie vorher nicht verteilen, sonst hättet ihr sie alle während der Predigt. But you can take those home, okay? Ihr könnt sie mit nach Hause nehmen. God bless you all. Gott segne euch alle. after the worship, we continue with our service. Nach dem Lobpreis machen wir mit unserem Gottesdienst weiter. With the second part of our service. Im zweiten Teil unseres Gottesdienstes, which is fellowship. wo ihr miteinander Gemeinschaft habt. Okay, God bless you. Gott segne euch. Zeit und Vollmacht. Die Schöpfung betet an, die Schöpfung betet an. Er kleidet sich in Licht, das du Thank stand me.